Book 2 66 66 66สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง Zaimki dzierżawcze 1 Zaimki dzierżawcze 1ผมของผม ja, mój. Ja, mój. ผมหากุญแจของผมไม่พบ Nie mogę znaleźć mojego klucza. Nie mogę znaleźć mojego klucza. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Nie mogę znaleźć mojego biletu. Nie mogę znaleźć mojego biletu. คุณ ของคุณ Ty twój Ty twój คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Znalazłeś, znalazłaś twój, swój klucz? Znalazłeś, znalazłaś twój, swój klucz? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Znalazłeś, znalazłaś twój, swój bilet? Znalazłeś, znalazłaś twój swój bilet? Kał, เขาของเขา On jego On jego Kun kun sab kał คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Wiesz gdzie jest jego klucz? Wiesz gdzie jest jego klucz? Kun sab kał คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Wiesz, gdzie jest jego bilet? Wiesz, gdzie jest jego bilet? เธอของเธอ Ona, jej. Ona, jej. hai. Zginęły jej pieniądze. Zginęły jej pieniądze. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย i zginęła także jej karta kredytowa. I zginęła także jej karta kredytowa. เราของเรา My, nasz. My, nasz. คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Nasz dziadek jest chory. Nasz dziadek jest chory. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Nasza babcia jest zdrowa. Nasza babcia jest zdrowa. Kun, nu, คุณหนูของหนู Wy, wasz. Wy, wasz. Dek, เด็กๆ jutinaj. Dzieci, gdzie jest wasz tato? Dzieci, gdzie jest wasz tato? Dzieci, gdzie jest wasza mama? Dzieci, gdzie jest wasza mama?